O'tgan darsimizda musulmonlar iymon keltirganlaridan keyin ularga Quraysh mushriklar tomonidan yetgan aziyatlar haqida suhbat qilgan bo'ldik. Bugun inshaalloh davom etkazamiz. Iymon keltirganligi uchun shahodat kalimasini aytganligi uchun azoblangan kishilardan Zanira ismli bir joriya ayol. Uni Abu Jahl qattiq azoblar ekan, boshiga bir qattiq urdi. Ana shu zarba tufayli bu ayol ikkala ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Odamlar Lot bilan Uzzo Muhammadni diniga o'tib ketgani uchun bu joriyani ko'r qilib qo'ydi deb gap tarqatishdi. Shunda bu miskina ayol Allohga duo qildi, Parvardigor, ko'zimni sen o'zing olding. Ko'zimni o'zing qaytarib bergin. Allohga duo qildi, Alloh taolo ko'zini qaytarib berdi. Azoblanganlarning orasida Nahdiya ismli ayolning qizi. Uni ham qattiq azoblashdi. Ular zaif bo'lganligi uchun himoya qiladigan kuchli bir qarindosh urug'lari bo'lmaganligidan ular qattiq bir azoblarga duchor bo'lishdi. Ularning sayyidi ona qizni azoblar ekan, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kelib, ularni nimaga azoblaysan? deganida sayyida aytdiki, bu ikkalasini sen aytding. Agar sen buni Muhammadni diniga bu ikkisini da'vat qilmaganingda, ular mana shunchalik azobga qolmas edi. Sayyida aytdi, Allohga qasam, ular bu dinlaridan qaytmagunicha hargiz tinch qo'ymayman dedi. Abu Bakr unda deb qasam ichmadi. Unda deb qasam ichmadi. sayyidatga bo'lmasam sotib olgan bo'ladi. Yana bolani sotib oldi hamda ozod qildi. Mana shu ish musulmonlar o'rtasida sunnatga aylandi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu 7 yoki 8 ta qulni sotib olib, iymonga kelganligi uchun azoblanayotganlarni sotib olib ozod qildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ozod qilgan kishilar orasida mana Bilol roziyallohu anhu ham bor. Shuning uchun sahobalar aytadilarki, Abu Bakr sayyiduna atloqa sayyidana. Abu Bakr bizning sayyidimizdir va bizning sayyidimizni ozod qildi. Umayyad ibn Halaf Bilolni azoblar ekan, Bilol dindan qaytmasdi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Bilolni sotib olmoqchi ekanligini Umayyaga aytdi. Umayya baribir Abu Bakr sotib olmaydi deb turib, qimmat narxda aytdi. Abu Bakr rozi bo'ldi, Bilol 9 o'qiy oltinga sotildi. Baraka bo'ldi, qo'l qoqilib, Umarga qo'llon bo'lganidan keyin Abu Bakrga qarab turib, "Ey Abu Bakr, agar bir uqiya so'raganingizdan ham berib olardim" dedi. Deganida Abu Bakr agar dedi, 100 uqiya deganingizni ham olardim dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Bilolni sotib olib Allohning yo'lida ozod qildi. Abu Huhofa, Abu Bakrning otasi ikki ko'zi ko'r bo'lib qolgan kishi edi, qari kishi edi. Kelib o'g'liga aytdiki, "Ey o'g'lim, sen xullarni sotib olib ozod qilyapsan ekan. Modomiki shu ishni qilarkansan, kuchliroq, baquvvatroq erkak kishilarni sotib olib ozod qil. Chunki senga ularni foydasi tegadi kechadi. Ya'ni atrofingda turaveradi, bola senga hujum qilsa himoya qiladi, senga quvvat bo'ladi. Chunki ana shu ozod qilinganlar senga qarzdor bo'ladi. Senga yordam beradi Abu Bakr otasiga aytdiki, bularni men foydalanish uchun emas, Allohning roziligi uchun ozod qilyapman. Yani e, hozirda ham bor. Buraya bir savol salom qilsang, buraya bir yardım tegsa, bir hisob bilan qilasan. Borsang bo'laveradi, to'yga bormay qilsang ham bo'ladi, hokazo. Shu tushunchalar o'sha paytda ham bo'lgan ekan. Biz ham kadar qilayotgan ishlarimizga bir qarab qo'ysak, o'sha bizga hech qanaqa foydasi tegmaydigan, na mansabi, na palonchi bo'lmagan, hech qanday manfaati yo'q bo'lgan, zaif, kambag'al, adam bo'lgan odamga yaxshilik qilib, esdan chiqarib olyapmizmi? Allohning roziligi uchun qilinadigan ishlarda faqat Allohning roziligi kutiladi. Abu Quhofa aytdi, "Ozod qilsa kuchli iroda qil, senga foydasi beradi dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bu ishlarni Alloh uchun qilayotganligini aytdi hamda Alloh taolo Abu Bakr haqida oyatlarni nozil qildi. Ya'ni qarang, o'sha paytda agar Abu Bakr pulni o'sha kuchli erkakchidan sotib olib, foydalanganda darrov ketar ekanman. ovoz uyg'urgan barvon o'lib ketdi agar shu qilayotgan ishidan maqsadi dunyo bo'lgan o'sha paytda yetarli maqsadiga oxiratda hech narsa qolmasdi lekin qiyomatgacha o'qilingan qur'onda abu bakr xolis olloh uchun qilganligini maqtab olloh oyatlar nozil qildi astag'firullah وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى o'zi pokdobon bo'lib, mol davlatini yaxshilik yo'lida sarf qiladigan taqvodor zot u dozoqdan yiroq qilinadi. U taqvodor zot huzurida zimmasida biron kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'q. Ya'ni u biron kimsani o'ziga o'tkazib qo'ygan yaxshiligini qaytarish uchun xayr saxovat ko'rsatmaydi. Qildimi Alloh uchun, kutmaydi hech kimdan. Minnat qilmaydi, jich yaxshilik qilib ko'z-ko'z qilmaydi elga. U faqat eng oliy zot bo'lmish, Parvardigorining yuzini, rizoligini istab, mol davlatini sarf va yaqinda Parvardigor unga ato etadigan mukofot, jannat ne'matlaridan rozi bo'lur. Davlatdan odamlar bo'lsa oramizda mana aytdik hozir Abu Bakr qani hozir? Abu Bakrda qani o'sha davrda yashaganlar qani? Ular ham ketdi. Kimisi dunyosini oxiratiga sarf oldi kimisi dunyosini obod qilgani qildi, kim pulini qayoqqa olib ketdi? Dunyo uchun qilganlar tashlab ketdi betiga, gunohini olib ketdi o'zi bilan. Abu Bakrga o'xshab oxiratiga sarf qilganlar o'zlari bilan dunyosini olib ketdi. Biz nimalarga sarflayapmiz dunyolarimizni? qiling bitta kambag'al odam qo'lida dunyosi yo'q, bir to'y qilish kerak bo'ldi, eplab to'yni qildi, qizini chiqardi, o'g'lini yashayapti. Kim bo'lib ketdi? Alloh bir davlat bergandan keyingi qilgan to'yi birinchi to'yda qilib bo'lmaydi. Chunki qo'yga keldida, endi dunyo keldi, shu o'rda sarflashlik kerak. Birinchi qilgan to'y bilan bergan qizi ham o'tiribdi, ikkinchi pulli to'y bilan chiqargan qizi ham o'tiribdi. Duoyimiz bor, ko'p qaytaramiz shu yonimizni. Amin. Topganing to'ylarga bersin. Haqiqatan ishlab to'y shu ishlaydi bizlar. Rossiyaga boradi, ikki yaxshi ishlab keladi, bir kredit pulni orttirib bermaydigan. Keladi, shashasha sog'adi kelib, to'g'ri qiladi boraveradi ikkinchi tomondan kirishib o'tirgan ketaveradi agar birinchi safar qilganda oddiyroq to'qisa o'sha bir martasi bilan uchta to'rt bo'ladi biz pul topyapmiz biz ham nima niyatda topyapmiz nima uchun topyapmiz va qayerga sarflayapmiz qaranglar abu bakr siddiq dunyosini oxiratiga sarflagan ekan ollohga rozi kelgan ekan e kambag'al bo'lib qolmagan bu bakr olloh rozi bo'ldi u kishidan Biz dunyoni qayerdan topyapmiz va nimaga sarflashni niyatda to'plab, qayerga sarflayapmiz? Azoblanganlar ichidagi eng qattiq azobga uchragani shubhasiz Habbob ibn Arab roziyallohu anhu. Habbob ibn Arab qul bo'ladi. Arab qabilalari bir-biriga hujum qilar ekan, ularni qabilasiga hujum qilishadi, yengan qabila bularni bolalarni, qul, ayollarini cho'ri qilib olib ketib, bozorda sotadi. Kichkina Habbob Makkaga qul bo'lib sotilib keladi shu tariqa. Uni bir ayol sotib oladida, bu boladagi qobiliyatni ko'rib turib, temirchiga shogird qilib beradi. Oz fursat ichida bir kuchli temirchi usta bo'lib yetishib chiqadi. Ana shu yasagan qilichlari Makkada qo'lma-qo'l bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga dori orqamda iymon keltirgandan keyin Sayyidasi qo'lini iymon kelganligidan xabar topib, uni azoblashlikka o'zini ukasini mas'ul qilib qo'ydi. Ukasi kelib azobladi. Habo ibn Arab ana shu qilich yasash uchun cho'g'inchiga tiqib qo'ygan temirni sayyidasi keladida cho'g'inchidan chiqarib turib boshiga bosadi. Boshidan tutun chiqib, hushidan ketib tushib turadida, hushidan tushib ketib yiqilganda chiqib ketadi. Ana shu azoblanganlar ichida Habbob ibn Arab deb aytdik. Kunlar birida Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda Habbob bilan o'tirgan bo'ladi. "Ey Habbob" deydi hayotingizda ko'rgan eng qattiq azob qaysi aytib bering bizga dedi ibn arat roziyallohu anhu o'rnidan turadida yaxligini yechib ko'tarib turib kuragini ko'rsatadi kuragi belidan to yelkasigacha go'shtlari kuyib terisi suviga yopishib qolgan holatda har joyda katta katta o'yin chuqurlar bo'ladi umar ibn hattob roziyallohu anhu bundan ko'ra qo'rqinchli manzarani ko'rmaganman qanday qilib bunaqa qilishdi Habob aytib beradi, Makkadalik davrimizda mushriklar kelishdi. Mayda toshlar ustiga o'tlarni yoqishdi. Mayda toshlar qip-qizil cho'ldek bo'ldi. Yerga yoyishib turib, meni yechib, belim bilan bosib yotkizib, oyog'imdan sudrashib yoqib yoqatladi. To badanimdan chiqqan qon, yog' yoki sel bilan 33 kunga qadar bosib turishdi va siz ko'rgan narsani qoldirdi. Habob ibn Abbas mana shunday azoblashganlardan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Ya Rasululloh, Qurayshda aziyatlar qattiq bo'lib ketdi. Duo qilishsizmi? Duo qiling, Alloh bizga nusrat bersin, g'alaba bersin, yengillik bersin dedi. Nima so'rayapti? Abu haddan tashqari qattiq bo'lib ketgandan keyin shu duo qiling, tezroq g'alaba kelsin dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuzlari qizargan holatda g'azablari chiqib, "Ey Havo, ey Havo, sizlardan avvalgi o'tgan ummatlardan bir kishini mu'minni olib kelishadi kofirlar." yarmiga chegaraga ko'mib turib, boshidan arra solib keyin bo'lib tashlashadi. Yana boshqasini olib keladi. Yerga yotqizib, temir tirnoqlar bilan go'shini suvlardan ajratishadi. Lekin bu narsa ularni dinidan qaytarmagan edi. Ey Habbo, Alloh albatta bu ishni oxiriga yetkazadi. Shunda sanodan otlangan kishi Hazramotgacha Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmasdan xotirjam keladi. Qo'ylar haqida, bo'rilardan ham qilmaydi dedi. Lekin sizlar shoshib ketyapsizlar. Nusrat albatta keladi. G'alaba albatta keladi. Lekin mu'min fosildan, mu'min munofiqdan, rozgo'y kazzobdan, sobir sabrsizdan ajralish uchun Alloh taolay mana shunday sinovlar bo'ladi. Alif va mim ahasiban nas an an yaqulu amanna wa qul la yuftanun deydi Alloh Odamlar iymon keltirdik deb fitnaga uchramaymiz deb o'yladilar. sizlardan avvalgilarni kazzoblardan, rostgo'ylardan ajratishlik uchun albatta imtihonga yushatganmiz dedi. Yuqdalar dinihi. Har bitta kishi diniga, iymoniga qarab turib imtihonlarga ro'bar bo'ladi. bularni dini, bularni iymoni vaqtlarda ekan, boshiga kelgan imtihonlar ham katta bo'lgan. Biz endi jichi sut bersalar dodlaymiz, jichi pulimizni bo'lmasa nimalaymiz, xullas bilamiz nimalarga biz norozi bo'lyapmiz. Bizni boshimizda qanaqa kenchilik kunlaru, u sahobalarni boshida qanday kunlar. Habob roziyallohu anhu Makkadan hijrat qilib chiqib ketayotganda, mana endi. Duo ishobat bo'lishi kerak. Mazlum bo'lgan holatda, yurtidan qo'rib chiqib ketayotgan, mana shunday mashaqqatlarga uchragan Habob Makkadan Madinaga hijrat qilib ketayotib duo qilganlar. Parvardigoro ana shunday Sayyida bilan ukasini o'zingga qo'ydim. O'zing kifoya qilgin dedi. Hali Habob Makkadan chiqib Madinaga yetmasdan turib, bu Sayyidasining boshiga Alloh taolo shunday bir orolni berdiki, shunday bir og'iz kelgan paytda og'izni tutganda hech kimni tanimay qoladi. Tabiblar har qanday chorani qilishdi. Faqat bitta chora ishlatiladi. Qizigan temir doktor boshiga bosganda ana shu kuydirgan narsa boshdagi og'riqni sindirib qo'yadi. Mazlumga duosidan qo'rqish kerak. Bu mazlum bo'lgan holda Alloh o'zing kifoya qilgin deb qo'ydi, Alloh taolo qanday bir chiroyli suratda ularni mukofotni berib qo'ydi o'zlariga. Shuning uchun ba'zi zulm ko'rgan odam hatto o'ligingga buyursin, og'zingdan qoning kelsin deb qarg'ashga o'rniga har xil so'zlar og'zimizdan chiqarishni o'rniga Parvardigor o'zing kifoya qilgin deb qo'yingda da Hayvonni hayvonda haqqini qoldirib yurgan Parvardigoringiz, odil zot qanday qilib haromdan qo'rqib, Robbisini roziligiga intiladigan la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan bandasini zulm ko'rsatib qo'yib qo'yadi. Yashamaymiz. Hasbunalloh va ni'mal vakil. bizni hisobimiz Alloh taoloning qo'lida. Alloh dedi, Alloh taolo jazosini berib qo'ydi dunyoda. Azoblanganlarning orasida Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu qavmining sayyidi, sharafli kishilardan. Lekin amakisi bitta xonaga qamab qo'yib, ichiga hashir xushyorlarni tashlab, yondirib, tutun bilan qiynadi. Havosizligi bilan tutun bilan bo'g'ilib qiynadi. Lekin bu narsa dinidan qaytara olmadi. Mana shu tutun tufayli Zubayr ibn Avvam kasal uchradi. Abu Bakr, Usmon, Sa'd ibn Abbas, Zubayr ibn Avvam hatto Sayyid bo'lgan kishilar ham azoblar ekanligini ko'rgandan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga agar xohlasanglar Havasmanga hijrat qilinglar. U yerda podshoh odil, uni oldida hech kimga zulm qilinmaydi. Birinchi bo'lib hijrat qilgan kishi Usmon ibn Affon roziyallohu anhu. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytadilar, Imom Muslim sahihlarda keltiriladi. Lut alayhisalomdan keyin birinchi bo'lib hijrat qilgan kishi Usmon ibn Affon edi. Va uning ayoli Ruqoyya bint Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Hijrat qilganlar Abu Huzayfa, Musa ibn Umayr, Zubayr, Abu Salama, Ummu Salama, Usmon ibn Mas'ud jamiki birinchi bo'lib hijrat qilganlarning soni 12 kishi edi. Abu Bakr ham hijrat qildi. Makkadan chiqib 2 kun yo'l yurdi, Ahobish qabilasiga uchradi. Ahobish bu Habash degan so'zni jami, Habashlar. Bular o'zi asli arab bo'lgan emas, qul bo'lib sotilib kelib, keyin ozod bo'lib bir joyga to'planib, har yerdan kelib qolib, bir qishloq o'zlari tashkil qilishib olgan. Abu Bakr ana shu joyga yetganda ularning sayyidi Ibn Dug'na Abu Bakrni tanirdi. Qayerga ketyapsan deb so'radi. Abu Bakr hijrat qilayotganligini sababini aytib berdi. Shunda Ibn Dug'na aytdiki, sendek qavmining sayidi, muhtojlarga ko'mak beradigan, qarindosh urushligini o'rniga qo'yadigan axloqli kishi yurtini tashlab chiqib ketishi to'g'ri emas dedi. Yur, qayta otlangan. Sen meni himoyamda bo'lasan. Senga hech kim ozor bermaydi. Makkaga qaytarib olib kelib Abu Bakrni Quraysh jamoasi turgan joyiga borib Ibn Dug'un aytdiki: "Ey Quraysh, Abu Bakr meni himoyamda. Kim unga yomonlik bilan ozor beradigan bo'lsa, yomonlik bilan qo'lini tegizadigan bo'lsa, Ahobish qabilasi unga hujum qiladi dedi. Ibn Dug'lanni himoya asosida Abu Bakr Makkada xotirjam Qur'on o'qigan bo'lib qoldi. Bemalol ovozini baralla qo'yib Qur'on o'qirkan, Quraysh bu narsaga sabr qilmadi. Ibn dug'lani oldiga borishda Ibn Dug'lan sen himoyangga olgan kishi bizni haqorat qilib, olahalarimizni so'kib, ota bobolarimizni ahmoqqa chiqaryapti. Bunga sabr qila olmaymiz. Sen chorasini qilib qo'y Ibn makaga kelib, "Ya Abu Bakr, men seni Qurayshni haqorat qilsin deb himoyamga olganim yo'q" dedi. Abu Bakr, "Men Qur'on o'qiyapman. Bu meni dinim" dedi. Ibn Umar meni himoyamda turadigan bo'lsang, Qur'on o'qimang. Dedi, "Men Qur'on o'qiyman" dedi. Bo'lmasam himoyani qadar olaman, o'qimayman. Himoyasi bo'lsa, Qur'on o'qiyman. Ibn Dug'na himoyasini oldi. Hubay Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Makkada himoyasini qolishiga sabab bo'ldi. Agar mana shu voqea bo'lmaganida Abu Bakr ham Havasdagi hijrat qilgan kishilardan bittasi edi. Mana shunday bir qiyin ahvolda Nabiy sallallohu alayhi vasallam duo qildilar. Allohumma a'izzal islam bi al umrayn Parvardigor islomingni ikkita umarning biri bilan aziz qilgin. Quraysh orasida ikkita umar bor edi. Umar ibn Hattob hamda Amr ibn Hisham, Abu Jahl. Bu ikkalasi doiri, baquvvat, aqlli, bir ishni ushlasa oxiriga yetkazadigan, oxirigacha boradigan yigitlardan. Mana shunday bir hech narsadan cho'chimaydigan jasur kishi agar musulmonlar qatoriga kelib qolsa, islomga ancha quvvat bo'ladi. Boshqa rivoyatlarda ana shu ikki umardan senga ko'proq yoqqanini hidoyat qilgin deb Alloh taologa duo qilgan. Umar ibn Hattobning islomi. Umar roziyallohu anhu jahiliyat davrida kunlari birida tavof qilaman deb Ka'ba oldiga keldi. Kelsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'ba oldida namozda turib Qur'onni o'qiyotgan edi. Ovoz chiqarib Nabiy sollallohu alayhi vasallam Qur'on o'qiyapti. Hazrat Umar savobli odam bo'lgan. Qurayshni tashqi ishlarini, elchiligini bajarardi. Agar bir qavm bilan gaplashib, ularni cho'chitib kelishni kerak bo'lsa, ular jo'natishardi. Çünkü orkaya, orkaya çekilmez bo'lmadi hatto. Yurgan kishi boyu. Keldi Payg'ambarimiz Sırası'nda Kur'an'dan Qur'ondan Al-Haqqo surasini o'qib turganlar. Qur'onga yozilgan xulosa oldida Qur'onni eshitib turib o'ziga o'zi aytdi ichida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiyapti, orqasida turib aytayaptiki, Muhammad shoir ekan dedi. Deganda payg'ambarimiz kuyuda yuvarlıkta okudular. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ U biron shoirning so'zi emasdir. Sizlar ushbu Qur'on Allohning kalomi ekanligiga kamdan kam iymon keltirasizlar. Umar hali javob eshitib ichidan aytdi. Unda kohin ekan dedi. Alloh taolo xuddi Umarga javob berganda keyingi oyatni o'qidi. "Wala biqawli kahin qalilan ma tadakkarun." Va biron kohin folbinning so'zi ham emas. Sizlar kamdan kam pand nasihat olasizlar. Umar Ikkala oyatlashgandan keyin, "Unda nima bu so'z?" dedi o'ziga o'zi. Payg'ambarimiz keyingi oyatni o'qidilar. Tanzilun robbil alamin. U barcha olamlar Parvardigori tomonidan nozil qilingan kitobdir. Xuddi Umar savollariga Alloh taologa javob berganday edi. Umarga bu oyatlar ta'sir qildi, qalbi yumshadi. Lekin musulmonlarga eng qattiq qo'l kishilardan bittasi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu edi. Islom hali zaif edi. Mana shunday kuchli kishilardan bittasi iymonga kelib qoladigan bo'lsa, musulmonlarga albatta quvvat bo'lishadi shubha yo'q. Sahobiyalardan Omir ibn Robiyaning ayoli Umma Abdulloh eri bilan Abu Abdulloh bilan hijrat qilishlikka kelishdi. Eri Makkadan birinchi yo'l tashlab chiqib ketdi, tog' orqasida kutib turadi. Ayoli Umma Abdulloh orqasidan chiqib boradi Ayoli Umma Abdulloh eshigiga safar tadorigini ortib chiqib ketyapti. Uni Umar ko'rib qoldi. Mana tek Umar ibn Hattob musulmonlarga nihoyatda shafqatsiz kishilardan. Qayoqqa ketyapsiz Imom Abdulloh? Umar Abdulloh bilan Umar ibn Hattobda qarindoshlik aloqalari bor edi. tek aytdi, "Tep qo'ylar bizni" dedi. "Azoblar qiynavodinglar. Tek qo'ylar chiqib ketamiz, qutulasizlar bizdan." Umar ibn Hattob qarab turib, "Demak bu vidolashuv ekan-da" dedi. Umar Abdulloh Safar ila Safaringlar bexatar bo'lsin deb ketaverdi. Umar Abdulloh birinchi marta Umarda bunaqa yumshoqlikni ko'rib turib, ishonqilmasdan qilmasdan sekin orqasiga qarab qarab ketdi. Borganida kuyov Abdulloh yo'lda hech kim ko'rmadimi sizni dedi. Ha ko'rdi. Kim ko'rdi? Umar ko'rdi. Qanday qutuldingiz undan qochib desa, ha qochganim yo'q. Hech narsa degani yo'q, kamga yetmagandek safarlar bexatar bo'lsin dedi. Deganida Abu Abdulloh aytadiki, yo islomga kirishida bir umid qilib qoldingizmi shu qiynalishimdan bo'ldi ha he dedi abdulloh ishonmang dedi hattobni eshigiga jalma keltiradi lekin ular iymon keltirmaydi dedi chunki umarni qattiqligi shu darajadaki hech kim umid qilmas edi shuning uchun birodarlar namoz o'qimayotgan qing'ir qiyshib yurgan odamlarni ko'rganda ja noumid bo'lolmaylik buki inson berib qolsa bizda yaxshi bo'lib ketadi a bu odam emas bu gapim buni блокнотingizga o'chirib yuboring buni spiskangizga o'chirib yuboring u odam bo'lmaydi qani bilasiz umar hatto nechta sahobadan keyin iymonga kelyapti uchinchi yil iymonga kelyapti lekin bitta abu bakr o'tib ketdi umardan qolgan hamma masalada umar o'tib ketdimi biz ayta olmaymiz biz yomon deb o'ylayotgan odamlar ehtimol bizdan ham zo'r bo'lib ketadi umar islom va musulmonlarga nisbatan qalbi yumshamagan faqat mana shu ayolga nisbatan qalbi yumshagan umar nima sababdan bu ish bo'lgani haqida g'am qildi nimaga Quraysh o'rtasiga parokandalik tushdi? Aka-uka, er-xotin, ota-bola bo'linyapti. Va bu ishlarni hammasini sababi Muhammad ibn Abdulloh ekanligini tushundi. Va mana shu mushkullarni hal qilish uchun qo'liga qilichini oldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi o'ldiraman deb uydan chiqib keldi. Yo'lda ketayotganida uni Naim ibn Abdulloh naham ko'rib qoldi. Naim edi faqat islomini hali oshkor qilmagandi Ko'pchilik bo'ladi musulmon islomga kirganligini aytmasin. Ba'zilar aytgan, ba'zilar aytmagan, bu holatga qarab edi. Nay ularni ko'rib turib, "Ha, xato to'g'ri, qayerga ketyapsiz?" U aytdiki, ota bobolarimiz ahmoqqa chiqargan, butlarimizni so'kkan, ota-bolani er xotin o'rtasini bo'lgan, xurashni birligiga putur yetkazgan yo'lda ham ketyapman. Nay payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ummat ozor berib qo'yishdan xavotirga tushib, uni qaytarmoqchi bo'lyaptiki, agar Muhammadni o'ldirsang, bola Abdulmuttolib seni tinch qo'yarmikin dedi. Desa aytadiki, o'ldirsa ham mayli, faqat mana shu mushkulani hal qilaman. Aytdiki, bularda do'stligi ham do'stcha bo'lgan, dushmanligi ham dushmancha bo'lgan, haqiqiy erkak bo'lgan bular. Bir narsani to'g'ri bildirib, oxirigacha borgan. Naimni bu gapi ularga ta'sir qilmaganini ko'rib turib, yana payg'ambarimizdan xatarni naql qilish maqsadida Naim aytdiki, bo'lmasa o'zingni uyingdan boshlamaysan. Nima mazan o'qiyapsan dedi, "Singli Fotima" dedi. U ham dinidan qaytgan bobolar dedi. To'g'ri uyiga ketdi. Hali uyini tuzatmay turib, tashqarini tuzatmayapti. Ana shu borada hatto Fotima binti hattobni uyiga borganida ularning uyida kuyovini Said ibn Zayd ibn Amr ibn Nufay. Said ibn Zayd Zayd ibn Amr ibn Nufayning o'g'li. aytganmiz o'tgan darslarimizda haq dinni istab turib uchta do'st chiqqan edi. İkişəsi Nasrani dini ötkəndə bittəsi Varaq ibn Nafar, lakin Zayd ibn Amr İbrahimdə Hanif dininə məndə hali peyğəmbərimizə vahiy kelmiş olub getgəndir. Peyğəmbərimiz onu cənnətə ekənligini aytganlar. Sayd ibn Zayd ana shu kishining o'g'li. Sayd ibn Zayd tirikligida jannatda xabarini eshitgan 10 ta sahobadan bittasi edi. Ikkalasini oldiga Habbob ibn Arab kelib Qur'on oyatlaridan ta'lim berayotgan. Payg'ambarimiz yaqinda islomga kirganlarga avvalroq islomga kelgan kishilarni jo'natar edi, o'tirib ularga ta'lim berardi. Habbob ularga Qur'on o'qib berib turganda Umar kelib eshikni qattiq taqillatib qoqib qoldi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu mana o'n juma gapirdi hayotida Islom mo'jizasi deyiladi. umardaqa og'ir podshoh bo'lgan emas, bor edi ham deydi g'arb tarixchilari. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qilganidek islomga nusrat bo'lgan, islomga yordam bo'lgan sahoba edi. Umar Hattob nihoyatda bir bo'yi baland, ulkan gavdali baquvvat kishi bo'ldi. Ot minsa, oyog'i yerga yetadi turadi. Sahobalar yig'ilib qolishadigan bo'lsa, Umar ibn Hattob bilan Xolid ajralib turadi. Xuddi otni mingan singari. Shunga bir basalat yo'g'onlanmagan. Endi eshiklarni qalatyapti keladi. Habbobni yotoqxonaga bekitib qo'yishdi. Fatima bint Hattob bor eshikni ochdi. Umar keldi. Kelib turib, Menga sizlarni ota bobolaringlarni dinidan qatganlar, shu rostmi dedi? Indashmadi. Hozir men eshitayotgan narsa nima dedi? Eshityapti, eshitdi, lekin nimaligini tushunmadi. Hech narsani eshitdi. Ha, bir narsani eshitdim, aytinglar dedi. Saidga qarab turib, "Sen bobolaringni dinidan qaytdingmi?" dedi. Deganda, "Yo'q." Men islomni qabul qildim dedi. Bir yerga yiqitib turib, ustiga o'tirib o'qishni boshlaganida kuyovini himoya qilaman deb Fotima tashlansa akasi uni ham tumshug'i yo'liga qitdi. Tumshug'i yo'lida qon oqib turganligini ko'rib, Umar o'ziga keldida, qanday qilib ayol kishini uradi? Qanday qilib singlisini uradi? Qilgan ishidan xijolat bo'lib, qalbi ozgina yumshadi. So'ngra hozir o'qiyotgan narsanglarni menga ko'rsatinglar. Fotima ko'rsatmasligini aytganida, lot bilan Uzzoga qasam, menga ko'rsat, yomonlik yetkazmayman." dedi. Qiziqib qoldi nimaligiga Shunda Fatima aytdiki, "Ey Umar, sen mushrik najassan. Bu Allohning kalomi. La yamassuhu illa mutahharun." Qur'onni faqat pokiza kishilar ushlaydi. Agar o'qimoqchi bo'lsang, chiqib yuvinib kel. Umar ibn Xattob chiqib yuvinib keldi. Aytyapmiz-ku, qiziqib qoldimi, yetkizgan oxirga bo'pti deb Bo'pti, zarni hozir. Buni bir narsani to'rda birdimi, oxirigacha yetkizgan, noto'g'ri dedimi, oxirigacha yo'q qilgan bu narsani. Chiqib yuvinib keldi. qo'liga sahifani berdi. Bu sahifada Toha suralaridan bir qancha oyatlar yozilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Toha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahman ala al-arshi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allohu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna Toha ey Muhammad biz sizga bu Qur'onni qiynalib jafo chekishingiz uchun emas balki Allohdan qo'rqadigan kishilarga pand nasihat bo'lsin uchun nozil qildik u yerni va yuksak osmonlarni yaratgan zot tomonidan nozil qilingandir u zot o'z arshini egallagan rahmondir osmonlardagi, yerdagi va ularning orasidagi hamda tuproq ostidagi bormasi uningdir. Agar siz oshkor gapirsangiz ham, yoki xufyona gapirsangiz ham, u zotga barobardir. Zero u sirni ham, eng maxfiysi narsalarni ham bilur. Allohdan o'zga hech qanday tangri yo'q, faqat uning o'zi bordir.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 Toki har bir jon qiladigan sa'y-harakat sababli jazolanishi uchun qiyomat soati albatta kelgushidir. Lekin men qiyomat qachon qoyim bo'lishini yashirishni istayman. Bas sen qiyomatga ishonmaydigan va havoi nafsiga ergashgan kimsalar undan to'smasinlarki, u holda halok bo'lsin. har bir jon qiladigan sa'y harakati sababli jazolanishi uchun qiyomat soati albatta keladi birodarlar. Oq qora, kun tun, yog'li qorong'ulik, tangani ichki tukasi bor. Xuddi shunga o'xshagandek, bu dunyoda ham jufti bor. Narigi dunyo. Agar bu dunyoda haqingizni olmagan bo'lsangiz, zulm ko'rgan bo'lsangiz, adolatli bo'lgan bo'lsa, mo'minsiz xotirjam bo'ling. Qiyomat bor. Robbingiz haqingizni beradi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bu oyatlarni o'qiganidan keyin qalbi yumshadida meni Muhammadning oldiga olib boringlar dedi. Ichkarida bo'layotgan ishlarni eshitib turgan Habbob shoshilib chiqdi-da, "Ey Umar, kecha Rasululloh Parvardigoro islomni ikkita Umardan bittasi bilan aziz qilgin degan edi. Shu sharafni sen olib qolgin" Rasulullohning dori orqamda ekanligini xabarini Endi payg'ambarimizni chotomanda ko'tarilgan qilich payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni xizmatini qilishga qarab ketib borardi Nabiy ibn Abdulloh Umarni Fotimaning uyiga burib olib turib, o'zi borib turib xabarni yetkazib qo'ygan. Sahobalar va payg'ambarimiz Umarning kelishini kutib turishgan edi, lekin Fotimaning uyida bo'lgan ishdan xabarlari yo'q. To'g'ri Umar xato keldi, eshikni qoqdi. Hamza roziyallohu anhu shu yerda sahobalar qatorida bor edi. Umar ya Rasululloh qo'lida qilichi bilan turibdi deydi. Hamza roziyallohu anhu ya Rasululloh ruxsat bering, o'zini qilichi bilan o'zini o'ldirib beraman dedi. Ha to'g'ri Umar yo'g'on, kuchli, e, jabbor lekin jang qilishlikda Hamza mohirroq edi. O'zini qilichi bilan o'ldirgan o'zini. Payg'ambarimiz ey Hamza orqaga qaytdi. eshikni ochildi. Sahobalar tushunishmadi. O'ldiraman deb kelganga eshikni ochlyapti. Himoya qilaman degani kerak edi, lekin itoat qilishdi. Umar ibn Hattob payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday yoqasidan olib turib, qattiq siltib yerga tushib, tizzasiga yiqildi. Shuni ushlagan holda, "Ey Hattobning bolasi, iymonga kelishning vaqti kelmadimi? Boshingga chaqmoq ulgurcha iymonga kelmaysanmi?" Umar ibn Hattob "Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu annaka rasululloh" deb shahodat qildi. Payg'ambarimiz Allohu akbar deb baqirdi. Sahobalar xursand sezib o'tirmasdan Allohu akbar deydi. Islom mo'jizasi bo'lgan edi. hali Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib Fors, Rum saltanatlarini tekislab, islomni dunyoga adolat yayib turib, xalifa bo'lib turgan paytda shuni minbarda turib gapiratardiki? aytardiki, odamlar", derdi. Chiroyli ma'nolar qilib turib, xutba o'qib turib, yo odamlar, men kechera falonchi xolami, qo'ylarini bir hovuch xurmoga boqib yurgan cho'pon edim" deb qarardi. Xurmadini Nimaga desa, haddingdan oshib ketma, sen bor yo'g'i kecha qo'lboqingga yurtda cho'ponsan dedi. Islom mo'jizasi bu kishi. Xalifa bo'lib turgan paytda ustida 14 ta yog'on yaxtagi bilan xutba o'qirdi. Xalifa edi. Bir necha materialni oshirib qo'yganiga qilich bilan tuzatamiz deb turishganda xo'p deb qabul qilib turgan edi. Mahallalarda oshirmaylar, haddingdan oshmaylar ayollar deganida davlatni boshladi. Bitta ayol chiqib turib, e, "Nima? Qanday qilib payg'ambarimiz qaytarmagan, man qilmagan bizni haqqimizni sen qaytarasan deganda shu yurak egasi chiqib turib qaytib Umar adashdi, ayol to'g'ri aytdi degan. Islom mo'jizasi edi bu kishi. Forsni qo'mondoni olib kelishi, xalifa taqdirini hal qilsin desa, Xurmuzon bir katta bir qasrga saroyga olib kelishadi deb turib kelyotgandi, xurmo daraxtlar yotgan, 14 ta yamog'i yaqtib yotgan xalifani ko'rsatishdi. Adilta falinta dedi. Islom mo'jizasi edi bu kishi. Umar Muhattab roziyallohu anhu erkak bo'ldi. Iymonga keldi. Iymon keltiradi qilayotgan ishini ko'ringlar endi. Payg'ambarimizga eng ko'p ozor beradigan, musulmonlarga eng adovat qatta bo'lgan kim deb Abu Jahl deydi. Ikkinchi Umar. Hali duo qilingandan ikkinchi Umar. Shunday mashaqdan chiqib to'g'ri bor. Eshikni taqillatdi. Abu Jahl ochdi "A, xush kelibsiz, birodarim bolasi, xush kelibsiz" dedi. "Ey Abu Hakam, bilmadingizmi?" nimani bilaman men ashhadu an la ilaha illalloh ashhadu anna muhammadur rasululloh dedim abu jahl shart eshik yopdida ey qo'ling qursin yuzing qursin kun mirasi qilding dedi ya'ni men iymon keltirdim endi bilib ishingni qil Kim Qurayshning ichida ya'ni mana shu xabarni tashqariga yayilishini xohlayapti kim Qurayshning ichida sir ushlab olmaydi? jamil ibn muammir deyishdi istadi abdulloh ibn rivoyat qiladi Odam orqasidan elchi bordi. Jamil ibn Muamir shunaqa odam ediki, u chaqimchi gaplashadigan odam edi. Bitta sirni bugun bersangiz, ertaga hamma eshitadi Ka'batullohga suyanib o'tirganligini ko'rdimda, oldiga kelib turib, "Ey Jamil, eshitdingmi?" dedi. Nimani eshitaman? Men ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh dedi deyishiga haligi jamil so'ramadi ham nimaga nima shart urdida o quraysh o quraysh umar dinidan qaytibdi dedi Bir shu kerak bo'lmagan Umar ibn Hattob. Odamlar eshitish kerak. Hamma islomni maxfiy qilayotganda, og'ir vaziyatdan qo'rqayotganda shart chiqyapti. Qurash to'pladi, Umar so'kishni boshladi. O'zi hozir iymonga keldi. Sen anasan, sen man so'kib ketdi, jiqqan sholar mushlash ketdi. Umar ibn Hattob urdularda uralarni urdi, bular ko'proq. Kun chiqqanidan kun botgunga qadar kechgacha mushlashdi, bitti o'zi. Kun kech kirganda quvvatdan qolib ana shu mudrab mushlashayotgan sayyidlarni eng kattasi Utba ibn oldi, yerga yotqizdi. Ustiga o'tirib turib, barmoqni ko'ziga tiqib turib oldi. Muvaffaqiyat mendan nari o'tib bo'lsa ko'zingni o'raman. <laughs> Utba yotgan joyda "O'y, deb qo'ylar ko'zimni ko'rib qo'ymasin meni" dedi. Uni xor bo'lishdi. Umar uni qo'llab turishi yana tashlashi, yana o'tirib bosib oldi. atigi yo'g'on bo'lgan dedik. Yana ko'ziga qo'lini tiqib turib oldi. Ikki kun urush shunaqa. Ertasi kun kelib yana boshladi, yana kechgacha urushdi. Chunki musulmon birodarlar ozor aziyat chekayotganligini ko'rib, nimaga ular aziyat cheksa, men chekmayman deb o'z ixtiyor bilan borgan ular oldiga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi borib, "Ya Rasululloh, biz musulmonmizmi?" "Ha, biz musulmonmiz." "Ular kofirmi?" "Ha, ular kofir." "Biz azizmi?" "Ha, biz aziz." "Ular xormi?" "Nima bunda dinimizni yashiramiz?" Oshkor qilamizmi da'vatni dinni Umar Xattobni talabi bilan da'vat birodarlar oshkorga chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar ichida sayyid bo'lgan, sharif bo'lgan ashroflardan yig'ganida 40 kishi jamlandi. Ularni ikki saf qilib terib, hammasi qo'llarida qurollari bilan bitta safni boshiga Umar ibn Xattobni, ikkinchi safni boshiga Hamza ibn Abdul mutolibni qo'yib, payg'ambarimiz safning o'rtasida o'zi ketib, Ka'ba tomonga ketib borishardi. kalima keltirib, shahodat etib, ashhadu an la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, Allohu akbar deb ketishardi, qurash tomosha qilib, biror narsa qilishlikka qodir bo'lmay turishardi. Chunki 40 kishi Qurayshning sayyidlari bu qurashga qattiq zarba edi. Shunday qilib, da'vat maxfiy bosqichdan oshkora bosqichga o'tdi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته